Egun honen zure guzieri, nun pasa da elkarrizketa. Ez dut erori nahi komparak eta erretxeta, mainan zonbat ginen kaleetan, astero lantxarita erretxeta duinak aldarrikatzeko. Funtsean sektore frangotan bezala, maleruski arazo behera dugu, langilea azkenian aldi oro aberastasunaren ekoizpeneko katean gutiena ordaindua finitzen duela eta preseski garai urbil batean eguneroko ezimesteko eskutikiak gure balkoietatik txalotzen genituen. Hor ere, omen esaldi ederekin le premier de korveentzat, izan erizainak, banatzaileak, garraiolariak, zikinbiltzaileak eta frango ono aldaketa asko itzemanak ziren. Baina zer dute presio gisa greba eskubidea parte? Beaz paso, denborak eginen bere lana. Beaz bai, biharko, gure aldarrikapenak entzunak izateko, bakotsak bere etxeetan, traktoreak beharko ditugu. Autopistak blokatuz, ongarriak prefekturetan botatuz, parkingak desbitumatuz, supermerkatuak sakajatuz, haste batez, botere zentrala belaunikatzen da. Berriz ere, atalen ministroaren hitzak ditut buruan, hainbeste baziren azkenean ez da de txikitzen aldiz kontrapartidak ez da bat. Beraz, nor dugu azkenean irabazle handia. Indagarri mana? ez dute ben errepresio gehiago eskatzen, baina argiki bai ez dela denentzat berdin. Ta horrekin nahitara jokatuz, simpleki oso azkar aurekin eta oso aul azkarrekin ez da deusonik erakasten urrengo mobilizazioentzat, Bref, Darmanin barne ministroak erran bezala, izan de patriote zer edo ez, ez da deus onik biharko gizartan bortizkeria eta beldurra ditugularik azken moldeak entzunak izateko. Mileskerak eta zentzunik, eta pasa